Europar batasunaren barnean etengabeko ideia eta erreakzio xenofoboen gorakada garaian, bere muga berriz dioko arriskutsu eta mingarri baten tokia da. Izan ere, Europak Bielorusiako irrigimen autoritarioa zigortuz, Alexander Lukashenko presidenteak nahitara irrefusiatuen krisi berri bat provokatzen ari da Europan, jendeari Bielorrusiatik Europar batasunera pasaera siguru baten hitz emanez. Gaur egun, bos mila asilo eskatzaile, batez ere Afganistan, Siria eta Irakekoa, Bielorusiako eta Poloniako mugan blokatuta egoiten da hotzean arrapatuta. Bestalde, Poloniak diadaniko goi mila polizia baino gehiago zabaldu ditu mugan, asilo eskatzaile horiek gibela rasteko. Hori nazioarteko asilo arauen aurkakoa da eta milaka familia bi errealdeen arteko oianean gelditu dira nun temperatura zero azpitik behititzen dena gauez. Diendea, oialetxe tipietan bizida, zua itzartean gordetuz eta losaku heseetan berotzen saiatzen da. Gutien ez sortzi pertsona hildida hipotermiaren ondorioz eta beste ono asko eri haura initz izanez. Gizateria amildegira itzultzen duen egoera geopolitiko honekin, Hamabi estatukidek, Polonia barne, Lau horrealdeko gutun bat igorri zuten Europako batzordeari, harresi bat mugan lehen tasunez dirustatzeko galdetuz. Duera goti, politikoki pentsa ezina izanen zena, orain dugu aipatuta. Mementukotz, errantzuna ezeskoan egoiten da gai horren inguruan, baina Poloniak mugako harresia eraikitzen hasi da. Europak bere mugetan oztopo fisikoak finantzatzeari uko egiten dion hainean, jala ere esku zabaladu egisiusatuen atxilotzeko. Irailean, burdin jarresi, zainzak amerez, boz gailuez, isa izpien eskanerez eta ate magnetikoz hornintutako lehen akapemendu hetxia estrenatu zen xamo Bere miseriako akampanmenduen gatik ezagunaden greziako uarte bat. Europar batasunak berreun eta berrogoita amar milioi euro emaitea erabaki du Lesbos, Samos, Kios, Kos eta Leros Greko uarteetako bost egitura beritarako. Zer inbertsio omonindarioa? Europar batasunako mugetan ezarri diren bitartekoak zalantzan emanez, ez dezagun begiak etxi Europa barneko mugen errealitateari guretzat den mugamingariak, migrazio politika negargarri baten guinea izaitea segitzen du, eta beti arriskutsua goa, aurten bos pertsonen biziak enduz.